Kom kyk gerus. Voor koning van die Jode, ek bring vir u goud, goud wat in paleise hoort. Mag u van u in troue hart vind, soos hul wat u sal doen. Ek bring vir u is mirre, van waar lewe is, is altyd pyn en lyding. U sal die volk se smart gedra, en u sal lewe gedoen. Ek dank die wyse manne vir die woorde, die besoek, die geskenke, vir die boodskap van die herder, alles word diep in hierdie moeder hart bewaar. My siel mag groei die Heer en my geest verleeg en kom my salig later, want hy het die nederig toestand van sy diensmaak aangezien. En van nou op sal alle nasies my salig noem, want hy wat almachtig is, het groei dinge aan my gedoen. Hy wil sy naam, want hy bewys wat hartig Second,